Elif Lam Mim Sod. Dies ist ein Buch, das zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist. Es soll seinetwegen in deiner Brust keine Bedrängnis sein, damit du mit ihm warnst und als Ermahnung für die Gläubigen. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherrn, wie wenig ihr bedenkt. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Wie viele Städte haben wir vernichtet? Da kam unsere Gewalt über sie bei Nacht oder während sie zu Mittag ruhten. So war ihr Ausruf, als unsere Gewalt über sie kam, nur, dass sie sagten, wir haben gewiss Unrecht getan. Ganz gewiss werden wir diejenigen, zu denen Gesandte gesandt worden sind, fragen, und ganz gewiss werden wir die Gesandten fragen. Dann werden wir ihnen ganz gewiss aus vollem Wissen berichten, denn wir waren ja nicht abwesend. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Das Wägen erfolgt an jenem Tag der Wahrheit entsprechend. Wessen Waagschalen schwer sein werden, jene sind es, denen es wohl ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben dafür, dass sie an unseren Zeichen Unrecht zu handeln pflegten. Und wir haben euch ja auf der Erde eine feste Stellung verliehen, und wir haben für euch auf ihr Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen.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 Hierauf haben wir euch gestaltet. Hierauf haben wir zu den Engeln gesagt, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niederwerfen. Er, Allah, sagte, was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen, als ich es dir befahl? Er sagte, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber hast du aus Lehm erschaffen. Er, Allah, sagte, so geh fort von ihm es steht dir nicht zu, darin hochmütig zu sein. So geh hinaus, gewiss, du gehörst zu den gering geachteten. Er sagte, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er, Allah, sagte, du sollst gewiss zu denjenigen gehören, denen Aufschub gewährt wird. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Er sagte, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer rechten und von ihrer linken über sie kommen, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Er, Allah, sagte, geh hinaus aus ihm, verachtet und verstoßen. Wer auch immer von ihnen dir folgt, ich werde die Hölle ganz gewiss mit euch allesamt füllen. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Und du, o Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten. und dann esst, wo immer ihr wollt. Aber nähert euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Da flüsterte ihnen der Satan ein, um ihnen offen zu zeigen, was ihnen von ihrer Blöße verborgen war. Und er sagte, Euer Herr hat euch diesen Baum nur verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder zu den ewig Lebenden gehört. Und er schwor ihnen, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين So verführte er sie trügerisch. Als sie dann von dem Baum gekostet hatten, zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig, und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Und ihr Herr rief ihnen zu, habe ich euch nicht jenem Baum verboten und euch gesagt, der Satan ist euch ein deutlicher Feind? Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt. Wenn du uns nicht vergibst, und dich unser erbarmst, werden wir ganz gewiss zu den Verlorenen gehören. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Er, Allah, sagte, geht fort, einer sei des anderen Feind, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Niesbrauch auf Zeit haben.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 Das ist eines von Allahs Zeichen auf das sie bedenken mögen. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Gewiss, wir haben die Satane zu Schutzherren für diejenigen gemacht, die nicht glauben. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie, wir haben unsere Väter darin vorgefunden, und Allah hat es uns geboten. Sag, Allah gebietet nicht Schändliches. Wollt ihr denn über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Sag, mein Herr hat Gerechtigkeit geboten, und ihr sollt euer Gesicht bei jeder Gebetsstätte aufrichten und ihn anrufen wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sein sollt. So wie er euch anfangs gebracht hat, werdet ihr zurückkehren. Einen Teil hat er recht geleitet, an einem anderen Teil aber hat sich das Irregehen bewahrheitet, denn sie haben sich die Satane anstatt Allahs zu Schutzherren genommen und meinen, sie seien recht geleitet.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 Allah liebt nicht die Maßlosen. Sag, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung Allahs. Sag, sie sind im diesseitigen Leben für diejenigen bestimmt, die glauben, und am Tag der Auferstehung ihnen vorbehalten.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 Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist, und wenn nun ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch sie vorverlegen. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون O Kinder Adams! wenn immer Gesandte von euch selbst zu euch kommen, die euch meine Zeichen berichten, wer dann gottesfürchtig ist und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, das sind Insassen des Höllenfeuers.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 jene wird ihr Anteil vom Buch erreichen, bis das, wenn unsere Gesandten dann zu ihnen kommen, um sie abzuberufen, sie sagen, wo ist das, was ihr außer Allah anzurufen pflegtet? Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden, und sie zeugen gegen sich selbst, dass sie ungläubig waren.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 Jedes Mal, wenn eine Gemeinschaft eintritt, verflucht sie die vorhergehende. Wenn sie dann alle darin eingeholt werden, sagt die letzte von ihnen in Bezug auf die erste, unser Herr, diese da haben uns in die Irre geführt, so gib ihnen eine mehrfache Strafe vom Höllenfeuer.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 Jene sind Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Und unter ihnen strömen Flüsse. Und sie sagen, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Rechtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht recht geleitet hätte Die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen, und es wird ihnen zugerufen, siehe, das ist der Paradiesgarten.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 Habt auch ihr gefunden, dass das, was euer Herr versprochen hat, wahr ist? Sie sagen ja, und dann ruft ein Rufer unter ihnen aus, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten, die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen und die das Jenseits verleugnen. Und zwischen ihnen ist ein Vorhang, und auf den Höhen sind Männer, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Paradiesgartens zu, Friede sei auf euch. Sie sind aber in ihn nicht eingetreten, und sie begehren es doch. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Und wenn ihre Blicke den Insassen des Höllenfeuers zugewendet werden, sagen sie, unser Herr, lasse uns nicht mit dem ungerechten Volk sein. Und die Leute der Höhen rufen Männern, die sie an ihren Merkmalen erkennen, zu, sie sagen, es hat euch eure Ansammlung und dass ihr euch hochmütig zu verhalten pflegtet, nicht genützt. Sind das diejenigen, von denen ihr geschworen habt, Allah werde ihnen keine Barmherzigkeit erweisen?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 Sie sagen, gewiss, Allah hat beides für die Ungläubigen verboten, die ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels genommen haben und die das diesseitige Leben getäuscht hat. Heute werden wir sie vergessen, so wie sie die Begegnung mit diesem ihrem Tag vergaßen und wie sie unsere Zeichen zu verleugnen pflegten. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Wir haben ihnen ja ein Buch gebracht das wir mit Wissen ausführlich dargelegt haben, als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Erwarten sie etwas anderes als seine Deutung an dem Tag, da seine Deutung eintrifft, werden diejenigen, die es zuvor vergessen haben, sagen, die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen. Haben wir denn Fürsprecher, die für uns Fürsprache einlegen?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 Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah der Herr der Weltenbewohner. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Ruft euren Herrn in Unterwürfigkeit flehend und im Verborgenen an. Gewiss, er liebt nicht die Übertreter und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist, und ruft ihn in Furcht und Begehren an. Gewiss, die Barmherzigkeit Allahs ist den Gutes Tuenden nahe. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون Und er ist es, der die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet, bis das wenn sie dann schwere Wolken herbeitragen, wir sie zu einem toten Land treiben, dadurch Wasser hinabsenden und dann dadurch alle Früchte hervorbringen. Ebenso bringen wir dereinst die Toten hervor, auf das ihr bedenken möget. Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor. Aus dem schlechten Land jedoch kommt nur Kümmerliches hervor. So legen wir die Zeichen verschiedenartig dar für Leute, die dankbar sind.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 Und da sagte er, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Die führende Schar aus seinem Volk sagte, wir sehen dich wahrlich in deutlichem Irrtum. Er sagte, O mein Volk, bei mir befindet sich kein Irrtum, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Ich übermittle euch die Botschaften meines Herrn und rate euch gut. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين Wundert ihr euch etwa darüber, dass eine Erinnerung von eurem Herrn zu euch gekommen ist, durch einen Mann von euch, damit er euch warne und damit ihr gottesfürchtig werdet, auf das ihr Erbarmen finden möget? Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Sie waren gewiss blinde Leute. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين Und wir sandten zu Ad ihren Bruder Hud. Er sagte, O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte, wir sehen dich wahrlich in Torheit befangen, und wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst.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 Gedenkt, als er euch zu Nachfolger nach dem Volk Noahs machte und euch ein Übermaß an körperlichen Vorzügen gab. Gedenkt also der Wohltaten Allahs, auf dass es euch wohlergehen möge. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, damit wir Allah allein dienen und das verlassen, dem unsere Väter immer gedient haben? Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehören solltest. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Er sagte, Gräuel und Zorn von eurem Herrn überfallen euch nunmehr. Wollt ihr denn mit mir über Namen streiten, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung offenbart hat? So wartet ab, ich gehöre mit euch zu den Abwartenden. Da retteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, durch Barmherzigkeit von uns.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 Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. Dies ist die Kamelstute Allahs, euch zum Zeichen. So lasst sie auf Allahs Erde fressen und fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch schmerzhafte Strafe. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Art machte und euch auf der Erde Stätten zuwies, so dass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu Häusern aushautet. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt aus seinem Volk, sagte zu denjenigen, die unterdrückt waren, und zwar zu denen von ihnen, die gläubig waren, wisst ihr sicher, dass Salih von seinem Herrn gesandt ist? Sie sagten, wir glauben gewiss an das, womit er gesandt worden ist. Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, sagten, wir verleugnen ja das, woran ihr glaubt, فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Und sie sagten, O Saleh, bringe uns doch her, was du uns angedroht hast, wenn du zu den Gesandten gehörst. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte, O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten, aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Und wir sandten Lot als er zu seinem Volk sagte, Wollt ihr denn das Abscheuliche begehen, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat? Ihr lasst euch doch wahrlich in Begierde mit den Männern ein, anstatt mit den Frauen. Aber nein, ihr seid maßlose Leute. Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, Vertreibt sie aus eurer Stadt. Das sind Menschen, die sich rein halten.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 Er sagte, O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Nun ist ein klarer Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht und schmälert den Menschen nicht ihre Sachen und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist besser für euch, wenn ihr gläubig seid. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Und lauert nicht auf jedem Weg, indem ihr droht und von Allahs Weg denjenigen abhaltet, der an ihn glaubt. und danach trachtet, ihn krumm zu machen. Und gedenkt der Zeit, als ihr nur wenige wart, und er euch dann zu vielen machte, und schaut, wie das Ende der Unheilstifter war. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين Und wenn ein Teil von euch das glauben sollte, womit ich gesandt worden bin, ein anderer Teil aber nicht glauben sollte, so geduldet euch, bis Allah zwischen uns richtet.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 Er sagte, was denn, auch wenn es uns zuwider ist? Wir würden ja gegen Allah eine Lüge ersinnen, wenn wir zu eurem Glaubensbekenntnis zurückkehrten, nachdem Allah uns vor ihr errettet hat. Es steht uns nicht zu, zu ihr zurückzukehren, außer dass Allah unser Herr es wollte. Unser Herr umfasst alles mit seinem Wissen. Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr entscheide zwischen uns und unserem Volk der Wahrheit entsprechend. Du bist ja der beste Entscheider. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين Aber die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war, sagte, wenn ihr Schweib folgt, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Da ergriff sie das Zittern, und am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Diejenigen, die Schuaib der Lüge bezichtigen, waren, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Diejenigen, die Schreib der Lüge bezichtigten, waren nun selbst die Verlierer.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 Hierauf tauschten wir anstelle des Bösen Gutes ein, bis sie sich und ihren Besitz vermehrten und sagten, schon unseren Vätern ist Leid und auch Freude widerfahren. Da ergriffen wir sie plötzlich, ohne dass sie merkten. Hätten aber die Bewohner der Städte geglaubt und wären sie gottesfürchtig gewesen, hätten wir ihnen bestimmt Segnungen von dem Himmel und der Erde aufgetan Aber sie erklärten die Botschaft für Lüge, und so ergriffen wir sie für das, was sie erworben hatten. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Glauben denn die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt bei Nacht über sie kommt, während sie schlafen? Oder glauben die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt am hellen Morgen über sie kommt, während sie spielen? Glauben sie denn, sicher vor Allahs Ränken zu sein? Aber vor Allahs Ränken sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Ist denjenigen, die die Erde nach ihren vorherigen Bewohnern erben, nicht deutlich geworden, dass wenn wir wollten, wir sie für ihre Sünden treffen würden, und wir versiegeln ihre Herzen, so dass sie nicht hören. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Das sind die Städte. Über sie erzählen wir dir einiges von ihren Berichten. Ihre Gesandten kamen ja zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber sie konnten nicht an das glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegelt Allah die Herzen der Ungläubigen. Und wir fanden bei den meisten von ihnen keine Vertragstreue, sondern wir fanden, dass die meisten von ihnen fürwahr Frevler waren. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل Hierauf schickten wir nach ihnen Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar, doch sie handelten Unrecht an ihnen. Schau nur, wie das Ende der Unheilstifter war. Moses sagte, O Pharao, gewiss, ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner, bestrebt über Allah nur die Wahrheit zu sagen. Ich bin doch mit einem klaren Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So lasse die Kinder Israels mit mir gehen. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Er sagte, wenn du mit einem Zeichen gekommen bist, dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er warf seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer, der euch aus eurem Land vertreiben will. Was befiehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und sende in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbeibringen. Und die Zauberer kamen zu Pharao. Sie sagten, wir bekommen doch sicher Lohn, wenn wir es sind, die siegen. قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم Er sagte, ja, und ihr werdet fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Sie sagten, O Moses, entweder wirfst du oder wir sind es, die zuerst werfen. Er sagte, werft ihr zuerst. Als sie nun warfen, bezauberten sie die Augen der Menschen und flößten ihnen Furcht ein, und sie brachten einen gewaltigen Zauber vor. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Und wir gaben Moses ein, wirf deinen Stock hin. Da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. So bestätigte sich die Wahrheit und zunichte wurde das, was sie taten. Sie wurden dort besiegt und kehrten gering geachtet zurück. Und die Zauberer warfen sich ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Moses und Aaron. Pharao sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Das sind wahrlich Ränke, die ihr in der Stadt geschmiedet habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben. Aber ihr werdet es noch erfahren. Ich werde ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch hierauf ganz gewiss allesamt kreuzigen lassen. Sie sagten, wir werden gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Du grollst uns ja nur darum, dass wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie zu uns kamen. Unser Herr überschütte uns mit Standhaftigkeit und berufe uns ab als dir Ergebene. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Die führende Schar aus dem Volk Pharaos sagte, Willst du zulassen, dass Moses und sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und deine Götter verlässt? Er sagte, wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen. Wir sind ja Bezwinger über sie. Moses sagte zu seinem Volk, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will.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 Er sagte, Vielleicht wird euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern auf der Erde machen und dann schauen, wie ihr handelt. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Und wir ergriffen ja schon die Leute Pharaos mit Dürrejahren und Mangel an Früchten, auf das sie bedenken mögen. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns. Und wenn sie etwas Böses trafen, sahen sie ein böses Vorzeichen in Moses und denjenigen, die mit ihm waren. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten von ihnen nicht. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Und sie sagten, welches Zeichen du uns auch vorbringen magst, um uns damit zu bezaubern, so werden wir dir nicht glauben. Da sandten wir über sie die Überschwemmung, die Heuschrecken, die Zecken, die Frösche und das Blut als einzeln vorgebrachte Zeichen. Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die unheilvolle Strafe sie überfiel, sagten sie, O Moses, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund seines Bundes mit dir. Wenn du die unheilvolle Strafe hinwegnimmst, werden wir dir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz gewiss mit dir wegschicken. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Als wir dann die unheilvolle Strafe von ihnen hinwegnahmen, auf eine Frist, die sie erreichen sollten, brachen sie sogleich ihr Wort.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 Und das schönste Wort deines Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und wir zerstörten, was Pharao und sein Volk zu machen und was sie zu errichten pflegten. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die sich zur Andacht an ihren Götzen zurückzogen. Sie sagten, O Moses, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Er sagte, ihr seid ja Leute, die töricht sind. Gewiss, was diese da betreiben, wird zerstört und zunichte wird, was sie zu tun pflegten. Er sagte, sollte ich für euch einen anderen Gott begehren als Allah, wo er euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt hat? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Und gedenkt, als wir euch vor den Leuten Pharaos retteten, als sie euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt töteten und nur eure Frauen am Leben ließen.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 Er sagte, Du wirst mich nicht sehen, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken, und Moses fiel bewusstlos nieder. Als er dann wieder zu sich kam, sagte er, Preis sei dir, ich wende mich in Reue dir zu, und ich bin der Erste der Gläubigen. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين Er sagte, O Moses, Ich habe dich durch meine Botschaften und mein Gespräch mit dir vor den Menschen auserwählt. So nimm, was ich dir gegeben habe, und gehöre zu den Dankbaren. Und wir schrieben ihm auf den Tafeln von allem eine Ermahnung und eine ausführliche Darlegung von allem. So halte sie fest und befiehl deinem Volk, sich an das Schönste in ihnen zu halten.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 Wenn sie auch jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, nehmen sie ihn sich nicht zum Weg. Wenn sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie unsere Zeichen für Lüge erklären und ihn gegenüber unachtsam sind.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 Sahen sie denn nicht, dass es nicht zu ihnen spricht und sie nicht den rechten Weg leitet? Sie nahmen es sich als Götzen und waren ungerecht. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte und sie sahen, dass sie bereits irregegangen waren, sagten sie, wenn sich unser Herr nicht unser erbarmt und uns vergibt, werden wir ganz gewiss zu den Verlierern gehören.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 Wollt ihr den Befehl eures Herrn beschleunigen? Er warf die Tafeln hin und ergriff seinen Bruder beim Kopf, indem er ihn an sich zog. Dieser sagte, Sohn meiner Mutter, das Volk unterdrückte mich und hätte mich beinahe getötet. So lasse nicht die Feinde über mich Schadenfreude empfinden und stelle mich nicht zum ungerechten Volk. Er, Moses, sagte, Mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und lasse uns in deine Barmherzigkeit eingehen du bist ja der barmherzigste der Barmherzigen. Gewiss, diejenigen, die sich das Kalb nahmen, wird Zorn von ihrem Herrn und Erniedrigung im diesseitigen Leben ereilen.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 In ihrer Schrift ist Rechtleitung und Barmherzigkeit für die, die vor ihrem Herrn Ehrfurcht haben. Und Moses wählte aus seinem Volk siebzig Männer zu unserer festgesetzten Zeit. Als sie nun das Zittern ergriff, sagte er, Mein Herr, wenn du gewollt hättest, hättest du sie schon zuvor vernichtet und auch mich. Willst du uns vernichten für das, was die Toren vor uns getan haben? Es ist doch nur deine Versuchung, mit der du in die Irre gehen lässt, wen du willst, und recht leitest, wen du willst. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und erbarme dich unser.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 Gewiss, wir haben zu dir zurückgefunden. Er sagte, mit meiner Strafe treffe ich, wen ich will, aber meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und die Abgabe entrichten und die an unsere Zeichen glauben.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 Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht.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 Es gibt keinen Gott außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten, der an Allah und seine Worte glaubt, und folgt ihm, auf dass ihr recht geleitet sein möget. Und unter dem Volk Moses ist eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt.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 Da brachen aus ihm zwölf Quellen hervor. Nun wusste jedermann, wo sein Platz zum Trinken war. Und wir ließen die Wolken sie überschatten und sandten das Manna und die Wachteln auf sie herab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben.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 Doch da tauschten diejenigen von ihnen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten wir auf sie eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, dass sie Unrecht zu tun pflegten.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 So prüfen wir sie dafür, dass sie zu freveln pflegten. Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte, warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit strenger Strafe strafen wird, sagten sie, als eine Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Und als sie vergessen hatten, womit sie ermahnt worden waren, retteten wir diejenigen, die das Böse verboten, und ergriffen diejenigen, die Unrecht taten, mit schlimmer Strafe dafür, dass sie zu freveln pflegten.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 Dein Herr ist fürwahr schnell im Bestrafen, aber er ist auch wahrlich allvergebend und barmherzig. Und wir zerteilten sie auf der Erde in Gemeinschaften. Unter ihnen gab es Rechtschaffene und solche, die dies nicht waren. Und wir prüften sie mit Gutem und Bösen, auf dass sie umkehren mögen. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die die Schrift erbten. Sie greifen nach den Glücksgütern des Diesseitigen und sagen, es wird uns vergeben werden. Und wenn sich ihnen gleiche Glücksgüter bieten, greifen sie danach. Wurde nicht mit ihnen das Abkommen der Schrift getroffen, Sie sollen über Allah nur die Wahrheit sagen? Sie haben doch das, was darin steht, erlernt. Und die jenseitige Wohnstätte ist besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Und diejenigen, die an der Schrift festhalten und das Gebet verrichten, gewiss, wir lassen den Lohn der Heilstifter nicht verloren gehen.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 Und als sein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch zuvor Allah Teilhaber zu. und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen.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 und der sich dann ihrer entledigte. Da verfolgte ihn der Satan, und so wurde er einer der Verehrten. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht, aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Wenn du auf ihn losgehst, hechelt er. Lässt du ihn in Ruhe, hechelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون Wie böse ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten und sich selbst Unrecht zu tun pflegten. Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet.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 Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Allahs sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين und unter denjenigen, die wir erschaffen haben, gibt es eine Gemeinschaft, die mit der Wahrheit recht leitet und nach ihr gerecht handelt. Diejenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen, von wo sie nicht wissen, und ich gewähre ihnen Aufschub. Gewiss, meine List ist fest. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Denken Sie denn nicht darüber nach? Ihr Gefährte leidet nicht an Besessenheit. Er ist nur ein deutlicher Warner. Haben sie sich denn nicht im Reich der Himmel und der Erde umgeschaut und was Allah an Dingen erschaffen hat und dass ihre Frist vielleicht nahe gerückt ist?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 Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn. Nur er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen. Schwer lasse sie in den Himmeln und auf der Erde. Sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet über sie seist. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah, aber die meisten Menschen wissen nicht. Sag, ich vermag mir selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen, außer was Allah will. Wenn ich das Verborgene wüsste, würde ich mir wahrlich viel Gutes verschaffen, und Böses würde mir nicht widerfahren.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 Und als er über sie kam, trug sie an einer leichten Schwangerschaft und verbrachte damit eine Zeit. Als sie dann schwer zu tragen hatte, riefen die beiden Allah ihren Herrn an. Wenn du uns einen Rechtschaffenen gibst, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Als er ihnen dann einen Rechtschaffenen gegeben hatte, gaben sie ihm Teilhabe an dem, was er ihnen gegeben hatte. Aber Allah ist erhaben über das, was sie ihm beigesellen. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون Wollen Sie ihm etwas beigesellen? was nichts erschafft, während sie selbst erschaffen wurden, und die ihnen keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen können? Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, folgen sie euch nicht. Gleich ist es in Bezug auf euch, ob ihr sie aufruft oder ob ihr schweigt. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون Gewiss, diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, sind nur Diener gleich euch. So ruft sie doch an, und so sollen sie euch doch erhören, wenn ihr wahrhaftig seid. Haben sie etwa Füße, mit denen sie gehen, oder haben sie Hände, mit denen sie zupacken, oder haben sie Augen, mit denen sie sehen? Oder haben sie Ohren, mit denen sie hören? Sag, ruft eure Teilhaber an, und hierauf schmiedet eure List gegen mich an, und gewährt mir keinen Aufschub. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Mein Schutzherr ist Allah, der das Buch offenbart hat, und er macht sich zum Schutzherrn der Rechtschaffenen. Diejenigen, die ihr außer ihm anruft, können euch keine Hilfe leisten, noch sich selbst helfen. Und wenn ihr sie zur Rechtleitung aufruft, hören sie nicht. Du siehst sie dich anschauen, doch sie sehen nicht. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Übe Verzeihung, gebiete das allgemein Gute und wende dich von den Toren ab.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 Aber ihre Brüder lassen sie in ihrer Verehrung gewähren, und dann lassen sie daran nicht nach. Und wenn du ihnen kein Zeichen bringst, sagen sie, hättest du es dir doch selbst ausgesucht. Sag, ich folge nur dem, was mir von meinem Herrn als Offenbarung eingegeben wird. Dies sind einsichtbringende Zeichen von eurem Herrn und Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون Und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und horcht hin, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Und gedenke deines Herrn in deiner Seele in Unterwürfigkeit flehend und in Furcht und mit leiser Stimme, am Morgen und am Abend und gehöre nicht zu den Unachtsamen. Diejenigen, die bei deinem Herrn sind, sind nicht so hochmütig dazu, ihm zu dienen. Sie preisen ihn und werfen sich vor ihm nieder.